33 skirsnis Šitai buvo surastas galbūt vienintelis kelias įtvirtinti visišką Lietuvos valstybės suverenumą, nesukeliant neleidžiančio rasti kompromisų konflikto su Lenkija. Lietuvos dar laukė labai sunkios daugelio metų dėrybos, bet tai vis dėlto nebuvo karas. Reikėjo dar išplėsti ir Kazimiero valdžią visoje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje, tačiau šiame bare svarbiausi veiksmai jau buvo atlikti – Lietuvos valstybingumas išlaikė sunkų įėjimų į Europos politinę sistemą išbandymą ir rado nors ir neidealų, bet vis dėlto esminį įsitvirtinimo būdą. Vytauto mokyklą išėjusi jaunesnių į jų amžininkų kartą įvykdė jau užsibrėžtos politiniais programos minimumą. Tuo pačiu per ją geležinė Vytauto ranka, galbūt paskutinę akimirką, baigė įgrūsti Lietuvą į tolstančio istorinio Europos ekspreso paskutinį vagoną. Antras. Taikaus atokvėpio ir didvalstybiniais padėties galutinio praradimo pusamžis. A. Alšienų suvažiavimo programos įgyvendinimas. Lenkijos hegemonistų įsitraukimas į Vengrijos reikalus išlaisvino rankas Kazimira iškėlusiai Jono Goštauto grupuotėjai. Ir Švitrigaila ir Mykolas iš esmės buvo palikti patys savo. Švitrigaila ir toliau titulavosi didžiuoju Lietuvos kunigaikščių. Greitai po Zigmanto pirmojo nužudymų jis užvaldė Voluinę, bent taip tvirtina Jonas Dlugošas. Pirmas žinomas Lutskė išduotas jų aktas datuotas 1443 metų lakryčio 9 dieną. Kadangi svarbiausi Švitrigailo šalininkai parėmė Kazimierą įsigalėjusi paunų taryboje alšėnų grupuotį, kol kas jų nejudinu. Tik iš trakų vaivados pareigų buvo dar 1440 metais pašalintas Petras Lėlius ir vaivada tapo Jonas Goštautas. 1441 metais lietuvių kariuomenė užėmus Smolenską vietininkauti sugrįžo Andrius Sakavičius. Labiausiai ponų taryba stengiasi pakirsti esančio Mozūrijoje Mykolo atramas. Kestutaitis, neatsisakė siekti sosto, ieškojo vokiečių ordino paramos. Kryžiuočiams vengiant kištis į Lietuvos reikalus, Miklas kreipėsi į Lenkijos didžiūnus. Tačiau Kazimiero tapimas didžiuoju Lietuvos kunigaikščių suskaldė jų gretas, todėl Zigmanto pirmojo sūnus nesusilaukė vieningo Lenkijos karūnos tarybos pritarimų. Tuo tarpu ponų taryba atminėjo jo pozicijas Lietuvoje vieną po kitos. Svarbiausia iš jų buvo Žemaitija – Vytauto apriboto žemaičio autonomijos siekiai sutapo su simpatijomis kestutaičiams. 1441 metais žemaičiai išvėję seniūną Mykolą Kesgailą ir kai kurio žemių tejūnus seniūnų išrinko atvirai pagoniškas apeigas atlikinėjusį Daumantą. Jono Goštauto bandymą susidoroti jėga žemaičiai atrėmė. Ponų taryba į Kauną sutraukė didesnės paėgas, bet kartu pradėjo ir darytis. Vienam iš vytųjų tijūnų Kantautui pavyko surasti bendrą kalbą ir jis laikinai užėmė seniūno vietą. Jo darybų misija 1441 metų rugsėjį pratėsi Kazimiero pasiūstas Mantigaila. 1441-1442 metų sandūroje žemaičiai pripažino Kazimierą didžiuoju kunigaikščiu, o Vilnius jų autonomiją. Kazimieras suteikė žemaičiam šį statusą patvirtinančią privilegiją. Seniūnai ir tijūnai tapo renkami. Tai nesutrukdė Mykolui Kesgailai netrukus vėl tapti seniūnu. Kazimiero vardu veikiančios paunų tarybos iniciatyva buvo užmėgsti geri santykiai su vokiečių ordinu. Vilniui baigiant susitarti su žemaičiais, kryžiuočiai galutinai atsisakė padėti Mykolui. Kompromisais paunų taryba veikia ir pietinėse rusų žemėse. 1441 metų pradžioje ji pripažino Alelką sritiniu Kievo kunigaikščiu. Vladimiro Algirdaičio giminė atgavo valdžią šiai žemiai, bet pakluso Kazimirui. Rasti bendrą kalbą padėjo Alelko susigiminiavimą su jaunu Goštautu. Lankščiausiai elgtasi su Švidrigaila. Aplink Zbignevą Olesnickį susibūrė atkakliausi Lenkų aneksionistai vis dar tikėjusi nuo didžiosios Lietuvos kunigaikštijos – atskirti Voluinę, Brastą, Kremenecą ir visą rytų podolę, o Švitrigailą laikė geriausia šio plano priemonė. Pats Švitrigaila naudojosi Algirdo sūnaus padėtimi ir palaikė tiesioginius santykius su Vladislovu III. 1441 metų vasarą, aplankęs karalių būdoje, jis gavo valdyti dar ir Helmo žemę, tačiau užvaldęs Voluinę jokio ištikimybės akto už ją Lenkijai nepateikė. Neapibriešta Švitrigailos pozicija, kurį laiką patenkino Lietuvos ponų taryba, kadangi jai reikėjo tęsti sunkes darybas su Lenkija. Lenkų politikai palaikė Palenkę užėmusius seniūnus, siekė užmėgsti ryšius su Alialka. Vienijos ir aktyvėjo Mykolas Zigmantaičio rėmėjai. 1441 m. lapkritį Parčiavoje susitiko Lietuvos ir Lenkijos atstovai. Kiekviena pusė reikalavo, kad būtų pripažinta tik jos pasiūlyta Kazimiero valdžiaus Lietuvoje interpretacija. Lenkai priminė Mykolo teisės į trakų kunigaikštyje ir spaudė, kad Palenkė būtų pripažinta Mozūrijai. Nenusileido ne viena pusė, bet ryšiai nenutrūko. Tai buvo svarbiausia. Reikalai klausėsi faktiškai įsigalint alšėnų suvažiavimo postulatams – Tokia įvykių eiga pagaliau padėjo ponų tarybai susitarti su Švitrigaila. 1443 metų pavasarį jis pripažino Kazimiero viršenybę, o Voluinės kunigaikštyje jam buvo palikta iki gyvos galvos. Vienintelis Švitrigailo sūnus mirė dar vaikystėje. Lyginant su kitomis atkurtomis ryčių kunigaikštėjomis, tai buvo savotiškas apanažas. Jo valdovas titulavosi didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Už išskirtinės dinasto ir buvusių valdovų padėties pripažinimą buvo laimėta tvirta Švitrigailos priklausimo didžiai Lietuvos kunigaikštijai nuostata. Pasiektas kompromisas su Švitrigaila leido Lietuvos ponų tarybai nukreipti pastangas prieš palenkę užgrobusią Mozūriją ir visą laiką jos remiamą Mykolą. Visos trys jo žmonos buvo Mozūrų kunigaikštytis. 1443 metų pradžioje Lietuvos kariuomenė įžengė į Palenkę ir Mozūriją, užkliudydama ir karūnai priklausantį Lukovą. Lietuviams talkininkavo totauriai. Kariuomniai vadovavo Jonas Goštautas, bet nominaliu vadu buvo skelbiamas ją lydintis didysis kunigaikštis. Jo gailaičių dengtasi delikačių santykių su pačia Lenkija klausimu. Nors mozūrai buvo geriau ginkluoti, lėmė lietuvių skaičiaus persvarą ir ketvirto dešimtmečio kovų patyrimas. Mozūrų karvedys Mikalojus Povala – ir jam talkinės kovose užgrūdintas Mykolas nesugebėjo rimčiau pasipriešinti. Lietuviai užėmė ne tik Drohičiną, bet ir Vengrovą. Lenkija reagavo skaudžiai. Buvo pradėta šaukti kariuomenė. Mozūrijos kunigaikštis Boleslovas rūpiučio mėnesį atvyko į tuo tikslu susirinkusį Petrakavų suvažiavimą. Tačiau Vladislavui III trukdė Vengrijos reikalai, veikė jo broliškiai jausmai Kazimirui. Tai nulėmė diplomatinio tarpininkavimo idėjos pergalę Karūnos taryboje. Net Zbignevas Olesnickis labiausiai apeliavo į Kazimiero kaip Lenkijos karalaičio sentimentus. Lietuva irgi stengiasi neaštrinti padėties, nors kai kurie jos didikai ir buvo netoleregiškai linkę pasinaudoti įgytą persvarą. Buvo sutarta už 6 tūkstančių Prahos grašių kompensaciją Mozūriai pripažinti Lietuvai palenkę. nuosekliai pasiekdama gerai pasirinktus ir išdėstytus tarpinius tikslus, Alšėnų grupuotė atkūrė didžiosios Lietuvos kunigaikštijos integralumą ir įtvirtino centro valdžią. Jonas Goštautas dar labiau sustiprino savo padėtį. 1443 metais mirus Jonui Daugirdui jis tapo Vilniaus vaivada. Nuo 50-mečio vidurio šaltiniai jį mini ir kaip didžiosios Lietuvos kunigaikštijos kanclerį. Ši pareigybė tradiciškai liko susieta su Vilniaus vaivados dignitorija. Alšėnų grupuotėjai sugebėjo ponų tarybą paversti gyvybingą instituciją šalyje, dar nesubrandinusioje luominiai struktūrus. Faktiškai svetimas valdoviškasis berniukas buvo išmokytas lietuvių kalbos ir papročių, o svarbiausia, jam buvo įdėkta Lietuvos monarcho savimonė. Visą savo gyvenimą Kazimieras pabrėždavo, kad jis yra savo didžiojo dėdės Vytauto įpėdinis ir reikalų tesėjas. Jonas Goštautas sumaniai derino savo valdžią su augančio didžiojo kunigaikščio aspiracijomis, jo vardu dangstydamas savo veiksmus, palaipsniui traukdamas į valdymo procesą ir švelniai kreipdamas savo norimą linkmę. Visa tai vyko nuožmiaus Mykolo šalininkų nepykantos sąlygomis. Įvyko keli pasikesinimai jaunojo valdovų gyvybę. Patį pavojingiausią organizavo smulkų svalažino kunigaikščiai – suhtos, norėjo Kazimirą užklupti medžioklėje bet didį kunigaikštį išgelbėjo laiko susivokęs Jonas Goštautas. Lietuva atgavus Palenkę, Mykolas vis dar glaudėsi Mozūrijoje. Renta bei nedidelę žemė valdą jie aprūpino ir Lenkai. Lietuva nuosekliai gerino savo tarptautinę padėtį. Buvo atnaujinti draugiški santykiai su Naugardu ir Pskovu, sudaryta sąjunga su Moldavija. 1444 metų pavasarį Lietuva palaikė Naugardą prieš jam gresiantį Livonijos ordiną – Brestatį konfliktą sustabdė 1444 m. gegužės 12 dienos Kazimiero susitikimas su didžiuoju magistru Konradu Erlikshausenu skirs Nemunėje. Buvo sutarta, kad rugsėjo 8 dieną Lietuvos ir Livonijos atstovai susitiks pasienyje tarp Palatsko ir Daugpilių. Santykiuose su Livonija Lietuva vis labiau ėmė iniciatyvą į savo rankas. 1444 metais, lapkričio 10 dieną, Varnos mūšyje, turkai sumušė vengrų ir lenkų kariuomenę. Žuvo Vladislavas III. Lenkijos sostas tapo laisvas. Kazimiras buvo vienintelis išlikęs jogailaitis. Varnos katastrofa išskyrė Lenkiją ir Vengriją, nubraukė Lenkijos hegemonistų pietinės aspiracijas. Tai reiškia šių aspiracijų sukoncentravimą į šiaurės rytus. Lietuvai grėsė tai, kad jos valdovas bus pakviestas į Lenkijos sostą su visomis iš to išplaukiančiomis pasiekmėmis, tai yra kreivos sutarties atnaujinimu. Iškilo ir naujos Mykolo pretenzijos, vėl radusios atgarsį Lenkijoje. Kai kurie jos politikai dabar labiau linko atkurti ne kreivaus, o 1432 metų Gardino sutarties situaciją. 1445 metų pradžioje šie planai buvo svarstomi Lenkijoje. Mykola iš Naugardo dar ėmė ir Jurgis Lengvenaitis, o pastarąjį kai kas norėjo iškelti į didžiuosius kunigaikščius Lietuvoje. Visą tai komplikavo padėtį, tačiau šiuos pokyčius pasitiko jau konsoliduota Lietuvos valstybė ir pajutusi po kojomis žemę bei įgyjusi vertingą patyrimą ponų taryba. Alšėnų programą pasiūlė žmonės – ir dabar surado konkretų politinio sprendimo būdą. Lenkijos politikų elekcinėms užmačioms jie prieš pastatė dinastinės Kazimiero aspiracijas. Jo gailaitis laikė save teisėtų tėvo ir brolio paveldėtojų, o nerenkamų karaliumi. Kadangi Lenkijos karūnos taryba jau reikėjo norint su karalystė susijęti Lietuvą, savo elekcinius argumentus su Kazimiero pozicija turėjo derinti ji, o ne atvirkščiai. Tuo tarpu didžioji Lietuvos kunigaikštija ištiškėjo kaip jogailaičių dinastinė trama Lenkijoje, o jogailaičiai darėsi suinteresuoti politinę jos egzistenciją. Visą tai tiek Kazimierui, tiek ir Lietuvos ponų tarybai leido kelti Lenkams savo sąlygas. Lenkijos Sieradzės Seimas 1445 metais balandžio 23 dieną pareikalavo, kad Kazimieras atvyktų į Lenkiją kaip regentas su visomis iš to išplaukiančiomis Lietuvos pajungimų pasiekmėmis. Tokią mintį piršų ir tų metų vasarą rašytas Zbignevo Olesnickio laiškas Vilniaus vyskupui Motiejui. Šie pasiūlymai Vilniuje nerado atgarsių. Lietuvos atstovai Jonas Nemiravičius ir Vilniaus arkidiakonas Martynas atvykę į rudenį sušauktą Lenkijos Seimą Petrakavoje. Reikalavo pirmiausia pripažinti Lietuvos suverenumą bet kokiomis santykių su Lietuva sąlygomis, nors turėdama tik ribautą įtaką, savo sūnų išrūpinti Lenkijos sostą stengiasi karalienė Zofija. Spalio mėnesį į Gardiną atvyko Siradė Seimo įgaliota Lenkijos senato, Karūnos tarybos svarbiausių atstovų delegacijai, kurią įėjo Gniezno arkivyskupas Vincentas Skotas, Krokovos vyskupas Bignevas Olesnickis, Krokovos vaivada Tenčinskis, Poznanės Gurka, Kujavų Brastos Jūnas iš Lichino, Raudonosios Rusijos, Petras iš Sprovos ir kancleris Jonas Konetspolskis. Delegacija Kazimiriui pasiūlė elekcinę Lenkijos karūną, tačiau tokiu keliu tapti Lenkijos karaliumi Kazimiras atsisakė. Tarpininkaujant jo motinai, darybos nenutrūko ir didysis kunigaikštis pažadėjo 1446 metų sausio 6 dieną atsiųsti atsakymą pasitarę su Lietuvos ponais. Lietuvos ponams savo valstybės suverenumo siekius pavyko susijęti su jogailaičio tėvoniniais valdžios motyvais. Tokia darybų eiga tolino karo pavojų. 1445 metais lakryčio 30 dieną Vilniuje susirinko išplėstinė Lietuvos ponų taryba, į kurią atvyko Švitrigaila ir Alelka. Švitrigaila besalgiškai parėmė suvereninę politiką ir tokia buvusio didžiojo kunigaikščio pozicija pasirodė labai iškalbinga. Lietuvos politikai įvertino susiklaušiusią padėtį, Lenkija buvo įsekinta katastrofiškai pasibaigusios Varnus kampanijos. Maskvoje vyko vidaus kovos. 1445 m. rugsėjo 8 d. numatytas Lietuvos ir Livonijos atstovų susitikimas, kiek pavėluotai įvyko rugsėjo 15-20 dienomis. Susitarta nebuvo, bet jautėsi Lietuvos persvara. Livoniečiai prisiekinėjo nenorį laužyti taikos. Tai stiprino Lietuvos pozicijas Naugarde ir Jurgis Lengvenaitis, tarpininkaujant didžiajam Vokiečių ordino magistrui, paprašė Kazimiero leisti jam grįžti valdyti Stislaulį. Atsakant Lenkams, visą tai leido lygiai greta 1446 metų sausį siūsti ir savo atstovus Kauno seniūną Sudvajų Valimantaitį, ir Švitrigailo sekretorių Janušką į Marijamburgą su slaptu pasiūlymu sudaryti karinę sąjungą. Štai tokiomis aplinkybėmis atvykusi į Petrakavą Lietuvos delegaciją vadovaujama karalienė Zofijos pusbrolio, Drutsko kunigaikščio Baziliaus gražiojo, pareiškė, kad Kazimieras į Lenkiją gali ateiti tik kaip suverenus Lietuvos ir tėvoniniais Lenkijos valdovas. Kitaip sakant, Lietuva sutiko tik su dviejų suverenių šalių personalinę uniją. Teigiamų atsakymų už savo pasiūlymus Lietuva negavo. Konradas Erlingshausenas vengė kariniais sąjungos, tačiau palaikyti glaudesnius santykius neatsisakė. 1446 m. birželį Lietuvos ir Vokiečių ordino atstovai susitiko netoli Jurbarko ir sprendė sienų nužymėjimo bei prekybos klausimus. Lenkija nors ir bandė piršti savo požiūrį, jėgos vis dėlto nenaudoju. Visą tai Lietuvos siekius ir užimtą poziciją objektyviai darė politinę realiją ir stumė į praeitį kreivų santykių modelį. Lenkijos politikams iškilo dilema – ar sutikti su tėvūniniais Kazimiero reikalavimais Lenkijos sostui, ar rizikuoti nutraukti dinastinius santykius su jogailaičiais ir patiems faktiškai atsisakyti unijos sutarčių su didžiaja Lietuvos kunigaikštyje. Laimėjo pastarųjų nuomonė. Zbignevas Olesnickis pasiūlė išrinkti karaliumi Brandenburgo margrafą Fridriką Hohenzollerną. Krokovos vyskupo radikalumas mažino jo šalininkų skaičių, todėl Petrakavo Seime 1446 metais birželio 30 dieną buvo pasirinktas švelnesnis tokio žingsnio variantas. Nutarta karaliumi išrinkti Mozūrijos kunigaikštį Boleslovą, tam dėjusi neprieštaraujęs net Kazimiras. Šiuo įėjimu Lenkijos vadovai taikė į silpniausią Kazimiero dinastinės politikos vietą, siekdami padaryti jį sukalbamesnį. Tai žinoma vertė jo gailaitį atsisakyti tėvoninių aspiracijų Lenkijai ir tai tik dar labiau didino jo suinteresuotumą nepriklausomą tėvoninę Lietuvos atramą. Galimas Bolestovo išrinkimas grėsė Kazimirui ir Lietuvoje, nes tokiu atveju Mozūras remtų savo svainį Mykolą – Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos ir Lenkijos pusėje sutarė susitikti aukščiausių lygių. 1446 m. rugsėjį Lenkai sušaukė Seimą Parčiavoje. Lietuvos ponai su Kazimiru atvyko į Brastą. Pirmą nervų karo susidūrimą laimėjo lietuviai. Niekam nenorint vykti pas kontrahentus, Lenkai galiausiai nusileido ir Brastoje pasirodė jų delegacija su plačiais įgaliojimais. Vis dėlto Brastos darybos vyko labai sunkiai. Lenkijos atstovai Kazimiero karūnaciją atkakliai siejo su unijos aktų patvirtinimu. Dinastinių interesų Lietuvai stumiamas Kazimieras norum nenorum turėjo palaikyti lietuvius. Ponų taryba jau tvirtai teisiškai suformulavo savo politinę koncepciją. 1446 metų datuojamu aktu numatomus abiejų valstybių santykius Kazimieras apibrėžė kaip draugiškus ir lygiateisius – o Lietuvos valstybės ribas kaip Vytauto didžiojo laikų teritoriją, taigi su Lenkų užimtais Ratnu, Lopatinu, Vetle, Oleska ir Vakarų podale. Šį kartą Lenkija buvo priversta projektuoti savo politiką į ateitį ir laikinai nutylėti aneksinės užmačias. Jie pasitenkino broliškos sąjungos sudarimo formuluote, kai buvo pažymėta rugsėjo 17 dieną Kazimiero sutikime priimti Lenkijos karūną. Tuo aktu Kazimieras taip pat pasižadėjo atvykti į Lenkiją iki 1447 metų birželio 24 dienos ir patvirtinti abiejų šalių privilegijas. Pastarąją klauzulę kiekviena pusė galėjo aiškinti savaip ir joje glūdėjo aneksinių Lenkijos užmačių pavojus. Pats Kazimiras čia kūrė savo pagrindą laviruoti tarp abiejų pusių. Rugsėjo 19 dieną Lenkijos delegacija išdavė raštą, kuriuo paskelbė sutinkanti, kad būsimasis bendras valdovas galės buvoti abiejose valstybėse ir kad nebus varžomas jo dvariškių pasirinkimas. Lietuvos ponų taryba turėjo susitaikyti su tuo, kad Kazimiras tuo pačiu taps ir Lenkijos karaliumi, tačiau jai pavyko labai daug pasiekti, kad tai vyktų kaip jau teisiškai apibriešta personalinė unija. Brastos kompromisas tapo gairę ilgai turėjusią įtakos sudėtingiems Lietuvos ir Lenkijos santykiams. Jis nepašalino siuzerenių Lenkijos pretenzijų, bet pavertė jas lygiai tokiu pačiu siekiamu politiniu tikslu, kaip ir Lietuvos neriboto suverenumo siekius. Tai reiškia, kad šiuos santykius labiausiai lėmė neteisiniai, bet faktiniai jų komponentai. Tuo pačiu Neriboto Lietuvos suverenumo deklaravimas tapo politinė realybė. Alšėnų suvažiavimo programos etapinė užduotis buvo įvykdyta. Kazimiero išvykimą į Lenkiją ponų taryba susijęs su labai svarbiu vidaus gyvenimo teisėtvarkos aktu. 1447 metais gegužės antrą dieną Kazimieras bajūrams suteikė naują šalies privilegiją – Ji kur kas išsameu apibrėžė jų luomenės teisės, o jos redakcija skelbė Leninį principą – valdovo ir valdinių susitarimą. Dvi jos klausulės gynė ir išorinius besiklaustančio bajorų luomų interesus didysis kunigaikštis įsipareigojo saugoti valstybės integralumą ir neskirti jos pareigybės svetim šalių. 1447 m. birželio 25 dieną Kazimieras Krokuvoje buvo vainikuotas Lenkijos karaliumi. Krievo situacija nebepasikartojų. Lietuvos visuomenė jau įgavo tam tikrų luomenės struktūros bruožų ir Lenkijos politikai institucijų vakumo čia neberado. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje į personalinę uniją su Lenkija ėjo apsidraudusi tam tikrais teisiniais aktais ir įforminusi luomenės struktūros klaustymusi pasiekimus. B. Vytauto didžiojo rusiškosios politikos atsisakymas. Švitrigailos ir Zigmanto I vidaus karas didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje sutapo su įtemta kova dėl Maskvos sosto prasidėjusią dar nuo Baziliaus pirmojo mirties 1425 metais. Vytauto didžiojo anūkas Bazilius II su labai permaininga sėkme gynė savo valdžią nuo dėdės Jurgio – bei jo sūnų Baziliaus Žvairojo ir Demetrijaus Šemekus. Maskvos suirutės dėka Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos šiaurės rytų siena buvo saugi. Zigmantas I buvo linkęs paremti savo dukteriečio sūnų, tačiau aktyviai įsikišti į Maskvos reikalus neturėjo jėgų. Bazilių antrai palaikė net ir pabėgęs iš Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos Švitrigailo šalininkas Jonas Baba, pasižymėjęs laikinai laimint Zofijos sūnui 1436 metais. Kazimiro vardu ponų taryba 1440 metais sudarė geros kaiminystės ir laisvos prekybos sutartis su Naugardu ir Pskovu. 1442 m. birželio 8 dieną buvo atnaujinta dar Zigmanto I sudaryta 1437 metų karinė sąjunga su Moldavijos kunigaikščiu Eliju. Lietuva nebepajėgė išlaikyti Vytauto didžiojo įgytosios įtakos visais kylančiai aukso ordai, Tačiau ji palaikė nepriklausomybę siekiančius Krymo totorius ir ties pietinėmis sienomis turėjo draugiškus kaimynus. Švitrigailo šalininkai laimėjo Kryme 1433 metų antroje pusėje, iki 1436 metų galutinai atsikratė suirusios aukso ordos ir ją pakeitusios didžiosios ordos įtakos.